les cyclistes enfermés dans leur voiture. Libérez les cyclistes enfermés dans leur voiture. Ordin, lan jusduk egiten duguna zen bisikletak azaigutukta batetan magnetofone txekitzen telgarrezketa egiten, bon, bagutuk uh, sumait? Gainera ez duk kaskaik. Ai, hau dela, normalki eberdiak, eh? Edesuik ukatzen bagitaie, berbalo badiak. ba, ordin zentako jinik. Ba, susten gatzeko, uste dut, uh, eh, enteresgahi dela, uh, eh, susten gatzia horako, horako din dinamika, guai huartzen eh, gutuk, uh, ba, behar dela gaiza sumat, uh, sumat kambiatzen, hor din, uh, bon, be, uste dut, uh, dela, eta mm, behar dugula huartu gaizak uh, aidela kambiatzen. Oui, en fait, euh, c'est une prise de conscience qui est, donc, qui est en construction, donc d'où la présence d'Alternativa donc, au Sénégal et à Dakar, donc plus particulièrement. Donc, parce que nous aussi, on a monté notre, notre Alternativa, euh, notre mouvement Alternativa depuis deux ans, et il y a vraiment cette prise de conscience, et pour cela, c'est ce, qui, c'est ce qui explique un peu ma présence et la présence de le Sénégalais aussi au niveau du tour. Euh, Eh, peripita engu ezer bat egin dizugu, uh, eh, alternatiba tureko peripitalai lan, uh, eh, bat uh, peripitalai eta jente hor hiantu behitia. Zinez ezer, zen eta bos mila zazpihun kilometra kajik eginik, uskal uh, herin heltzen dia Mauleik, Heben besta txipi bat ekilan jarraikiko dugu. Uh, Bos mila zazpihun kilometra, berrehun bat luralde desbardin uh, bizitatuik, klimaen uh, urgentzia berri emaiteko, jakusteko Egiteko alternatibak badiela, alternatiba hoik xutik ezai behar diela. Akord, justokin, sibotarak senditzen dutuk, uh, hortazo hartuik, kontrandatzen dutzak, badela urgentzia hoi, edo... Ni, nik eran ezak e, sibotarak sibiua uh, desbardin duzu, uh, dibertsitatien duzu, nik uste otaik baden. Uh, e, wano azken, azkenki entzuten izun nurbait, kerraiten bo, uh, e, haintako etzela uh, e, arrenkoaik, etzela klimain arrenkoaik. Uh, ata iduzitazut, hale, hainbat kenio bat dutugun heben sibiune bai, uh, uholdeik ilan uh, ebi par Iaunste eh, animalak eta azkenkie e, eh, eh, bon, ma mauleko gune bat kartiel bat hunkiik, eh, diala, diala hius pala bai bergaisa, eh, idortia, hor hartu gila sei hilabet ez ebi abaisik egindila, huai hor aldiz kajik bi hilabet ez ez dila ebik, egiten, eta bimnat ahem sortzi geren urte hoi urte behuen adela mezuak egiten dienez gioz, bimnat hiu urtia beno behuago dela aurten kua. Bon, bat kenu, jale uhartzeko zerbait agitzen dela, bai eh, otan eta bai sibeun bereziki. Ba, nik uste horokorki jentik uh, eh, uhartuik eh, dien, eta um, geho voilà, hortaik, uh, ze mm, ez tizi eguano heltu bada habuenek senditzen badela urgentzia bat gaizen hobekitzeko, gaizen uh, atxuretoki hobetzeko, eta gue uh, kontsumitze uh, manean kamiatzeko hotz.